seruka ibyari magana byarageruye mukenyezi seruka ni ikiganiro giha ijambo umukenyezi we nkingi y'iterambere umukenyezi seruka ikiganiro mutegurirwa na radiyo isanganiro inshuti eh, bakunzi baradiyo isanganiro aho muri hose abo turi kumwe rero muri kigano cy'uno munsi turi kumwe na Maria Goretti Nzeyimana hamwe na Jacqueline Nshimirimana bompi akaba arabo mu ntara ya Kayanza kandi bakaba bakora umwuga wo kudandaza Maria goreti nzeyimana ndagwahimwiriwe neza kaze mu kiganiro mu kezi kwa cuno munsi yego nkuko namaze kubibabwira turi kumwe kandi na Jacqueline Shimira Imana ariko ntarashika hano studio zacu turamurindiriye mu kanya ariko arashika kuko mwumva ko ava kure wasanga amagira atamumereye neza hmm. ariko mu kanya arashika ahashikira hose turamwakira ariko katubandanye n'ikiganiro cuno munsi nza kubabaza utubazo tujyanye n'ibyo tuba turaganira muri kiganiro nyine cuno munsi kandi udushimwe turatekanijwe kuko turamaze kubibabwira ariko imbere ya byose rero dutega abiri uyu mupfasoni maria goreti nzayimana abanze atubwire mbe tuvuze yuko afise umwuga wo kudandaza adandaza uduki n'uduki kuko uyu muntu adandaza ni byinshi bashobora kudandaza akaze rero maria goreti ego murakoze jewe umwuga wanje ndumudandaza ndandaza mhm. ibintu bya botike mhm. ibiharage mhm. amafu isukari amasabune mhm. nkongera nkaba umurimyi mworozi mhm. narageze no ku rwego rw'amakoperative y'abarimyi b'ikawa mhm. nshingiye ku rudandaza na cyane cyane nshingiye ku ishyirahamwe kere interinasiyonari yo yazanye umugambi ku bakenyezi nawe nuze uwo mugambi rero utangura mu ntara ya kayanza ndawumazemo imyaka icyenda waratanguye uzurondera abakenyezi kuko musanzwe muzi ko abakenyezi hambere aho babita abazwezwanzu mm. tukaba twari tubayeho mm. abakenyezi turi abanyakigo turi abantu twokwama ataco twiha tukama tuzeye twose ku bagabo jewe rero mu buzima bwanje ntangura kuba umukenyezi yateye imbere atera intambwe nabanje kuba ndi ku mugabo uwo mugabo wanje turubakana biciye mu mategeko hama twaba mu ntara ya muyinga hama ibihe bigenda birahinduka muri iki gihugu cy'iwacu murabibona turakena haraba igihuhusi byarashyitse rero jewe turava mu ntara ya muyinga tugaruka ku mavuko y'umugabo mu ntara ya kayanza reka tuza dukenye uko twahuye n'ibintu by'intambara harageze aho rero tukena nkagumaho ntacyo niha ntacyo nikora ko nkaba mfite n'abana nkabura uburyo bw'ingene n'abana banje no kwimvira ingene boja kwishure mm harageze aho rero iryo shira kere international rimaze kuza mu kayanza riza rirondera abakenyezi hama ndabwira uwo twubakanye ntije rero n'ukuri ndabye ubuzima tubayemwo numva noje hamwe n'abandi kuko ubu bukene ndimwo urangeramiye mm -hmm. nambara impuzu imwe mhm. nawe nyene kwironka kikaba ikibazo hamugaba ati mbe none gasha wewe ivyo bintu ko numva umengo bisabwa uburyo bwo kuziganya no kugurana na uzobikura hehe mm ati jewe imana izobimpa harageza aho rero gendamwo turashigira imigwi y'abantu mirongo itatu tukaziganya amayera amajana atatu ku ndwi mhm. harageze aho rero ngurana amahera ibihumbi icumi mhm. bya bihumbi icumi ndabiguranye ndagenda ndabigura ibiti mm. bya biti ncanagenda ndabibazisha ndandaza imbaho nshya amahera ibihumbi mirongo itatu wabajije kurangara ni iwacu ufise ibiti mhm. urabwira umuntu afise urukero mm. akabaza mukagabura imbaho umusumenu umusumenu eh. yego mm-hmm. hanyuma rero tukagabura imbaho mm-hmm. ndetse sinarezi n'ingene bazidandaza we yarashora mm-hmm. mugabo nkabwira mutambati ujya gukurikirana ujya muntu ukaraba ingene agurisha zijya mbaho mm. byombera byiza gusumba akadandaza bari kumwe hama amafaranga batugaca tugabura mm. burya rero harageze aho mirongo itanu n'umutahe umugabura y'amashitingi amahema amahema ego ku mirongo itandatu mhm. aranguye zahema ziranguka zirunguka mu mezi atatu mbandose ibihumbi hafi amagana ane mm. nayo mahema warangura ngaha narangura ingozi ingozi hariho ukuntu haza ibaro y'ishitingi ikagurwa ibihumbi mirongo itandatu intambwe nabo bubake impande yanje oya simpanze mba mu nzu niyubakiye eh. kandi inzu imeze neza nyene tubatse neza ni ukuvuga rero mu rudandaza rwanje rero nari eh. nabandanije ndatera imbere reka mhm. zinagumije narinjiye mu runani rw'abarimyi b'ikawa nshingiye mhm. ku shyirahamwe mhm. no mu rwo rudandaza mhm. ugiye kuba umudandaza koko uzodandaze n'ikawa mm. uzovugira abakenyezi mm. kandi udakumiriye mm. jewe rero maze kubigenza uko uno munsi rero ndadandariza muri kiyosike mu kayanza mm-hmm. wanashaka uno munsi ndafise n'inka zibiri mm-hmm. inka imwe nayise birori ku mukenyetsi yego birori ku mukenyetsi yego Mm-hmm. Eh, hanyuma mm-hmm. rero mm-hmm. mbaza ndadandaza wanashaka mu buzima bwanjye kubera nabona ibyangoye aho mariye gutogwa nkaba y'abakenyezi mm, n'ubu ndacyari imboneza neza cyane nashimye kwigisha abandi bakenyezi yuko bakwiye kuva mu kinyegero kandi aba bakenyezi baciye ubwenge eh. bashobora kudandaza bakoresheje umutahe muto bakazotsinda bagashika uko bashaka urakoze cyane Mariya Goreti Uh, uvuze yuko uno munsi udanaza ukagira inka harimo na nyamba birori by'abakenyezi birori ku bakenyezi iyo nka wahereye ku bihumbi icumi ku bihumbi icumi urabye parisere yawe ugeze mu bihumbi uvuze miliyoni zingahe zitatu cyangwa zine yego ugashyira ko za nkufise ugashyira ko ya mabutike uriko uradandazamwo ugashyiramo bya biraya uriko urarima gushika ubona umutaha ugeze kurangara kugeza ubu uri ngereranije mm. mu vyanje mvuga ati ndabifitiye uburenganzira nzira ndi umukenyezi nta madenari n'umugabo wanjye nshatse no mubwira ntibwira oya mugabo wanjye ntibikabe ntibikabe kuko twarafatanye mu nda mu bukene bwacu kuko turi abantu bagiye barahura n'ingorane amafaranga y'uwanje nuvuga ati aya n'amahera njera naciye ndi umukenyezi ndi hafi y'imiliyoni umunani miliyoni umunani ego mariya gorete ego ni ukuvuga rero icyo mhm. naciye nkorera abakenyezi mhm. irimo umuceri ibiharage amavuta yo kwisiga utuntu twishi nyene na tujya tuntu tugenga abakenyezi bari bari muri bya bibazo mm. natwone ndatudandaza twibagira rya eh. eh. uturungo tugira injya neza eh, twose turimo mm-hmm. kwishitsi wanjye usanga hahimbaye nko ku usanga byasa gute usanganye n'abakiriya batonze hariya amatara n'ibyo byose byo kujya muri nawe ntuze nabikoze kubera agashavu ndahantu nshumvye imba mhm. nca ndagenda maze kugura aho hantu nca ndahagura tijere kangura iparasera y'agahungu kanje kabuze se nca ndatangura ndahinduka naho rero uwo mutahe naciye eh, ntangura ubu eh. none ga watanguranye ibihumbi 10 uno munsi ugereranije aho ugeze iyo butike n'ibindi ufise n'iyo parisere hmm. twavuga ko ugeze ku miliyoni zingahe cyangwa ku majana angahe ubu ndageze nko ku miliyoni zine n'ibihumbi hmm. Eh, tanke icyo ni cya mbere tanke wishuruwe uti mbega abantu baje batubwira ko batanguje umutahe umwe wanganike hmm? umutahe batwemeza yuko batanguje kugira baje kurangura cyangwa batangura imigambi yabo akenshi turi kuvuga muri sitidiyo umutahe urangana nangahe ubu jean claude aratoye ikibazo cya mbere aho aba barose batanguje bose umutahe w'ibihumbi icumi alo basi bamuvugana na leonidas nzigamasabo ikibazo cya mbere bacishuye ego mugeze mutavuga mu kirutiro mu kirundi uvuze ubahehe bibara muyinga cyane karusi eh. ego murumva rero eh, murakoze cyane ikibazo bagitoye bava mu kayanza kandi bose batanguje umutahe w'ibihumbi cumi rero mu gihe tukibanira dukurikirana mukurikirana ikiganiro nashaka ndababazi none ko umwe yatanguje ibihumbi icumi umwe ageze ku mutahe ageze ku mafaranga angana iki yiganzira umwe muri aba babiri uravuga duvise Jacqueline Jacqueline yatubwiye ko ageze ku miliyoni zingahe hanyuma Maria Gorete yavuze ko ageze ku miliyoni zingahe eh turafise ku murongo allo allo eh, ndabaye mwiriwe amahoro neza ego muri bande eh, jacqueline we urumva ko mperehise mwangira umwuga tutoshima ngaha mu burundi mm. ariko imana iramutabara uno munsi mudandaze kandi ndibaza bimeze neza ntakikubona kuri umumaraya oh, byose narabihebye mm. mbere gushika naho ubu ndi umwizigirwa muri komine mm-hmm. nta kintu na kimwe kiza ku mutumi wacu canke muri komine ngiye mm. kwitoza batantora ubu rigiki kandi ndajejwe agateka k'abana bajya babasepeye mm-hmm. inshuro zitatu inshuro zitatu mhm. ku isoko yo mu kayanza gushyikaho mhm. mvuga ati none ngewe ngiye kubaho gute mhm. n'abana banje ko nari naragiriye amahirwe abana banje bakajya ku ishuri ko wanashaka james abana umunani ndetse n'abandi bana batatu kandi abana banje n'ukuri shima imana barabandanya bagatera imbere none umaze kubuhije gatatu kose mu isoko mm. umuti wasubira kuwukura umutahe nasubiye hahandi muri nawe nutse ndagenda mu ishyirahamwe barangura cyane mm-hmm. subira kudandaza utuntu duke duke nyine mm-hmm. ndadandaza mm-hmm. hama maze kudandaza nkishura nkishura nkishura gushyika bwa buzima ndabuvamwo buke buke ubu nicyo cyo cyaguhahamuye mu icyo kintu mu buzima bwanje mm. cyarampahamuye mm. gushikaho ntazopfa ndanacibagiye mm. ariko imana agimye cyane imana iracana iraca ku bantu iraca ku bagenzi baribuka bati goreti n'ukuri turabona urwego bari bageze ko n'umutama wiwe reka tubagaruke ko nukuri tubongera umutaha uvuga ufise nta deni ririmwo nta deni ririmwo uno musi ko rutwawe nkuru twanje ego ngurana n'abandi ni mm. nkuko n'ubu ishira hamwe sinshobora kuri heba urumva ko twahereye ku mahera amajana atatu mm. kuziganya eh. ubu tugeze kuziganya imitaha itanu no kuvuga mariya goreti yirata nawe noze mm. nawe wirata iki mu ngwane wagize zatumye ucuziva muri ukabandanya urugamba rwo kudandaza ego mm. je naje nirata nawe noze mm. uburyo nirata nawe noze nkashira n'imana imbere mm-hmm. iyo yanyeretse nawe noze ahasigaye ingorane twagiye duhura nazo mm. nkijya kurangura izo rengarenga mm-hmm. ngiye mu ibarabara ari nk'ikivume mm. ayo yari ayo yadandaje amaze kuyatwara mu nyuma yaragarutse aransaba ikigongwe kuko yabonye ko atacyo byangize naciye nigira muri nawe nunze barasabarangurana ndagira umutahuragwira ubu ndetse kubera ngeze ku rugero ndanguza amahera menshi mu kugurana ndagenda nkaziganya mm. mugabo ibyo kugurana muri nawe nuze ndagenda nkaziganya nkabigisha nanjye ngene natanguye canke mirongo itandatu na rimwe ubusa mirongo ine na gatatu amajana icenda mirongo itatu na gatatu cyangwa mu telefone irindwi na gatanu amajana icenda mirongo ine na gatatu amajana icenda mirongo itatu na gatatu ikibazo ngo ndababaze nico kwisigura murasigurira abakenzi baratubwira uyataba nawe nutse ntahejeje nta kundi aha ariko turiko turajya mu mpera z'ikiganiro ariko mukezere karagerageza ukuntu ko gaciye agatelefone gaciye kamwankira mm, ariko muwe muriyumvira mu majambo make yo muza kutubwira ico mwihanura abakenyezi n'indoto mufise alo ndabaramukije ego niko abakenyezi nibo bari muri benshi oh, ego kubera turi turarangiza ikiganiro reka ndaguhe ariko si ukuvuga ngo ni n’ubuhinga abantu bashyira bajya hamwe bakaguranana bakagira imitahe bashira hamwe bakumvikana burindwi hakazogira igihe baguranana bakaza banungukanira urumva yuko mutarabitabura neza sishira hamwe kuko umukenyezi atagiye hamwe n'abandi ntahura ntacamenya nta jambo afata murakoze Jacqueline eh icyo ntuhanura urwaruka rw'abigeme mhm. kuko ndimboneza y'abigeme muri komine mhm. muhanga mhm. jewe nteye akama abakobwa bose abo bose bajya mu bumaraya bamenye ko ubuzima buhari bamenye ko kurondera ari byiza murakoze uno munsi ufite indoto izihe ushaka kugerayo jewe indoto zanje nifuza yuko nza kudandariza mu gisagara kikuze cy'ingozi mhm. nkamenya kuza kurangurira hanze mhm. ahasigaye nkagura imodoka yo gutembereza abana biwanje babiri mhm. ahasigaye abo bana bakiga za kaminuza gutuma amajwi abashikira atangomanzi nkaba ndabasenze ndayifuze kugira ibihe byiza na ubutaha cyari ikiganiro mukenyezi seruka mukenyezi seruka ikiganiro mutegurirwa na radio isanganiro